Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ այսօր տոն է հայրենական մեծ պատերազմում տարածախ թնակի Շուշիի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի օրը։ Երեսուն մեկ տարի առաջ 1992 թվականի մայիսի 9-ին հայ զինվորը Շուշին ազատեց գերությունից։ Իցավ սրտի այնտեղ նորից ճշնամին է։ Անկասկած ժամանակավորապես։ Շուշիի քաղաքապետի հետ զրուցելու համար երրորդ տարին է չեմ կարող հայոց Բերթակաղակ գնալ։ Քաղաքապետարանը գործում է Ստեփանակերտում։ Իհարկե, ժամանակավորապես։ Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը համոզված է, որ լեռներում վերստին հարսանիք կլինի, կթևածի հայկական շունչը, Շուշեցին կվերադառնա հարազատ քաղաք։ Այսօր մայիսի 9-ն է Շուշիի ազատագրման օրը։ Քաղաք, որը 3 տարի առաջ հանձնվել է Տշնամուն։ Ինչ զգացողություններ ունեք որպես Շուշիի քաղաքապետ եւ որպես արցախցի։ Ժամանակավոր այս, որ գտնվում է ադրբեջանցիների հսկողության տակ, 30 տարի պահել ավերակներից կամաց-կամաց նորոգումներ, կամաց ու 2013 թվականից ընտրվել եմ որպես ես քաղաքապետ Շուշիի քարը քարի վրա դնելով հպարտանում եմ, ուրախանում եմ։ Մանավանդես վերջի տարին իրոք ծաղկում էր քաղաքը։ Բարձրահարկ շենքերը լրիվությամբ տանիքներն էր փոխված, ասֆալտապատ մայթեր, հենապատեր շարած, խաղահարապարակներ, դպրոցներ, մշակույթի տուն, գեղեցիկ ռոկված վիճակում, մանկապարտեզները, լուսավորությունը, միշտ նախանձող էի վերաբերվում, ասեն Ստեփանակերտում լեդ լույսեր են տեղավորում, ես էլ պիտի անեմ։ Այդ գործն էի գնացել։ Շարժ կար արդեն վերջին տարին դեպի Շուշի։ Մարտի բնակարաններ էին մանգալից, վարձու բնակարան արդեն իսկ չկար, առնում էին, հողակտորներ էին ուզում առնային։ Մեծ հույսով որ Շուշի ավելի ծաղկուն քաղաք դառնալու, ավելի լավ ալնելու։ Ինչ արած որ հոնարվեց ճշնամու առաջ Շուշին որ ազատագրվեց, հայազգը ցնծություն էր ապրում։ Ցավալիա որ այսօր Շուշիում ճշնամին է, կարծես Շուշին էլ ալացում։ Ու սպասում է իսկական տիրոջը։ Անդում են, ավիրում են մեր եկեղեցիները, սրբավայրերը, գոնե այդպես Աստված իրենց կպաճի։ Ճշնամու ավիջ ձերքը իսկապես ջանում է ջնջել հայկական հետքը Շուշիից կանաչ ժամը ավերել են։ Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթը հանել են իբր թե ձևափոխություններ պիտի կատարեին, ինչ ավարտ ունեցավ։ Բազմաբնակարան շենքեր են հողին հավասարեցրել։ Այո, ահագին բազմաբնակարան շենքեր քանդել են, ինչ եղել այդ շենքերը։ Մզկիթի տարածքը լրիվությամբ հանդելին երի մզկիթը բաց լինելու համար այդ տարածքը մզկիթի դիմացի շենքերն են քանդել մզկիթ որը պարսկական է եւ ոչ ադրբեջանական իհարկե վերջին տարիներին նորոգել էին չքանդեցին ինչպես իրենք են անում պատերազմի օրերին բայթաձրեցին կանանց ժամը, որ ասում ենք Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Տիրախավորված է, իհարկե, Ղազանչեցոց եկեղեցին տիրախավորած երկու հատ արկ գցեցին եկեղեցին պայթեցնելու նպատակով։ Տեղյակ են, որ Խաչմերուկում այդ բանուկ թաղամասը որ քանդել են, այդտեղ մեծ մզկիթ են սարքում։ Հենց Ղազանչեցոց եկեղեցու այդ վերևի թաղամասում մզկիթ են սարքում այտենց ալորերը գնում։ Սոցցանցերով տարածում են, ահագին շենքեր են սարքել, նոր շենքեր, հյուրանոցային նիստերի ոնց որ դահլիճի նման կա նկարները եւ իրենց տվյալներով 400 բնակարան պիտի սարքեն իբր ուզում են բնակեցնել։ Եկեղեցու ճակատագիրը գմբեթ վերցրել են։ Դες վերջի պահերին իրենք նկարներ չեն տարածում։ Գմբեթը վերցրած վիճակում տեսել ենք։ Նկարներ կա, այն ժամանակ որ անցնում էինք Շուշիի տակով Երևան էր։ Ուզում են իրենք ձևափոխել ոչ հայկական, ալբանական, ուդիական, ինչ որ տենց բաներ են ուզում։ Հարգադիր տեղահանված շուշեցիների մեծ մասը հաստատվել է Ստեփանագերտում։ Քաղաքը ուներ 6000 բնակիչ։ Ինչը արվել համայնքի ներքին կյանքը կանոնավորելու բնակիչներին միավորելու համար։ Նախ մի հատ դրական քայլ կատարվեց, որ Շուշիի քաղաքապետարանը շտապ կազմը պահեցին որտեղ լուրերը տարածում որ պիտի այդ համայնքը ցվեր որ մնաց մեր բնակիչների օգտումա, դա հա, որովհետև մենք ենք ճանաչում մեր բնակիչներին, անձամբ մենք ենք շփում լավը վատը բոլորի մասին տեղյակ ենք, Այո, մեծամասնությունը տեղավորված է Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ունենք եւ Ճարտարում, եւ Մարտակերտում, եւ Մարտունիում, Ասկերանում, ոնց որ հարմար ա եղել մարդիկ կարողացել են կացարան ճարել, թեկուզ վարձով, այդպես էլ դասավորվել են։ Ու միևնույն ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին, ովքեր որ եղել են Ստեփանակերտում բնակարաններով ապահովել են։ Նորակառույց շենքերում ապահովել են, կան քիչ մասը, որ երկրորդնային շուկայից են ձեռք բերել, 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին նրանք են համարյա թե մեծամասնությամբ ապահովված են բնակարաններով լուրեր կար, որ մինչև 24 թվի վերջը պիտի արդեն բոլորը ապահովացնեն բնակարանով, շրջափակումը եղավ, արդեն բոլորից համար հասկանալի է, որ շնորհակալ կազմակերպությունները չեն աշխատում արդեն չեն աշխատում դրա համար երևի ձգձգվելու է բայց վարձավճարը պետությունը տալիս է մի շունչը 40000 չնայած այն ապրիլի 1-ից այն որոշումներ կա ըստ որոշումների պետք է արդեն այդ գումարը իջեցնեն ոչ թե 40000 այնտեղ կարգեր կա մեկ հոգին օրինակ 60000 երկու հոգին 80 այսպես պիտի գնա ու լավից վատից տեղավորված են ճիշտ է ամենքը երազում է իրեն բնակարանը, տուն ունենա, ինչ արած, ոնց որ հարմարվել են։ Դաժան այս կյանքը։ Եթե ասենք հարմարվել, վայ այդ հարմարվելուն։ Մեկը ամենք իրենց ցավը սրտում, թողածը, կորցրածը միշտ հիշողություններում, Շուշիի քաղաքապետը միայն Ստեփանակերտում հանգրվանած բնակիչների քաղաքապետն է, այլ վայրերում ապրող շուշեցիներին հուզող հարցերը ինչ կարգով են լուծվում ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլ Հայաստանում էլ, ինչքան որ կան, բոլորի հարցերով զբաղվում ենք։ Ճիշտ է, ներկայացուցիչ ունենք Երևանում, բայց ամեն դեպքում մեր բնակչությունը ես թույլ եմ տվել, որ հենց այն Շուշի ժամանակ էլ անմիջական կապի մեջ հերախոսահամարս բոլորը գիտեն։ Կարող է գիշերն զանգեն, հարցեր լինի, այդ հարցերի շուրջ խորհուրդ տալ, օգնություն ինչ որ պետքա բացատրում ենք, բոլորին կարողանում ենք աջակցել ուժերի ներածին չափով տվյալներ ունենք, որ բնակիչը որտեղ է հասցեներով կարողացել ենք արդեն այդ բազան ստեղծել, աշխատանքային զբաղվածության հարցը, ինչ ընթացքում է մարդկանց աշխատանքի տեղավորելու հարցը, մանավանդ այժմ շրջափակման պայմաններում, երբ առանձնապես մասնավոր հատվածում աշխատատեղեր են կրճատվում։ Հունվարի 1-ի դրությամբ, ով չեր աշխատում պետությունը 68000 դրամով այդ աշխատավարձը փակում էր, հունվարի 1-ից կրճատվել են։ Շուշի կենտրոնական գրադարանը լրացարվել է մշակույթի տունը լուծարվել է, որ ասել են պիտի կրճատվեն, ասել եմ ինչքան որ հաստիկները բացվում նոր աշատատեղեր, հենց հադրութ ու շուշին տարահանվածներին որտեղ նա հիմնարկներ կա տեսնում ենք միանգամից ցնկի պես աճում են ուրել որ գնում ես նոր աշխատողներ են ասել են որ հարցը կարողանանք լուծենք եկեք միանգամից տարահանվածներ են կդառնանք եւ այս մարդու ապրուստի հարցը որոշած եւ աշխատանքով ապահովված կա տեղահանվածներին ոչ թե հա, տարհանվածներին հա մի մասը կա որ այդպես էնա կա որ առանց աշխատանքի են մնացել մարդը այսօր աշխատավարձ չստանա պիտի մտածի, աս ինչ անում, այստեղ ու աշխատա, տեղ չկա, դուրս գամ այստեղից։ Եղել են նման դեպքեր, որ հեռացել են Արցախից։ Առայժմ չէ։ Ու եթե շրջափակումը չլիներ, գուցե կլիներ։ Երիտասարդները, ովքեր որ ունակ են ծառայելու, անցել են ծառայության, կար որ շինարարություններում էին աշխատում, աշինարարություններն էլ ականնել, խոցելի կետը երիտասարդ ընտանիքներն են։ Թոշակառուները գոնե թոշակ ստանում են, բայց այս երիտասարդները պիտի կարողանան իրենց ընտանիքները պահել ու պետքա ծրագրեր մշակվի, ես չգիտեմ, չեմ էլ պատկերացում ինչ ծրագիր, որ ես մարդկանց այստեղ պահել, չուսահատվեն, չմտածեն դուրս գալու համար։ Մենք պիտի կարողանանք այստեղ մնանք ու մեր ճշնամուն ապացուցենք, որ մենք այստեղ ենք կրթության ասպարեզում կարծես գործերը վատ չեն։ Հա, Խաչատուր Աբովյանի անվանում միջնակարգ դպրոցը գործում է, երկրորդ դպրոցում է։ Երկրորդ հերթ։ հա, Երկրորդ հերթ է։ Դանիել Ղազարյանի անվան այդ երաժշտական դպրոցը գործում է, արդեն շենքը տրամադրած է, մանկապարտեզ կա, Շուշի հետ կապված ոչ մի բան չպիտի փակեին Եթե քիչ էլ լիներ, քանակով քիչ էլ լիներ, կոլեկտիվը ինչ որ պիտի պահեին։ Շուշի անունը չպիտի վերանա։ Սա ամեն անգամ ահազանգ աշխարհին, որ Շուշին, Շուշին պիտի միշտ Շուշին հնչի։ Ադրբեջանական կողմը օղակ ավելի է սեղմում արդեն իխախտումը նոյեմբերին երակոմ հայտարարության Հակարի կամրջի մոտ հսկիչ անցակետ է տեղադրել այդ տարածքը Լաչինի միջանցքի մեջ է մտնում եւ պիտի լինի ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, ռուս խաղապահները ոչ միշտ են լիարժեք ձևով արձագանքում Ադրբեջանի անօրինություններին, իհարկե իրենց լիազորությունների շրջանակում Հայաստանի վարչապետը Շուշին հանձնել է, հիմա էլ պատրաստվում է Արցախը հանձնել, Արցախից մնացած փոքրիկ հատվածը հանձնել, Պատերազմի կրակների միջով եք անցել։ Մի ժամանակ զբաղվում էիք քաղաքականությամբ։ Ասացեք, խնդրեմ, որը պիտի լինի մեր անելիքը այսօր։ Պետք է միասնական եւ ուժեղ լինենք։ Մեր այս ծրված մեջքը պետք է կարողանանք ուղղել։ Ինչպես հարցը հենց դա է։ Երևի մեր միասնականությամբ ու ես միշտ ասում եմ, Փարք 90-ական թվականներին ոչ փարք հիմա որտեղ 90-ական թվականներին գիտեինք, որ մեր թիկունքում կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, բայց հիմա այսօր չկա։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ավելի շատ իրենք են Ադրբեջանի մասին խոսում քան ադրբեջանցիները։ Այսօր պետքա իրենք մեզ ողջորեն, բայց ոնց որ ասած ծնողը երեխային արդեն բացա թողել։ Լքել է։ Լքել է։ Տիրություն չի անում։ Մեր ճշնամու հետ այդ լեզվով խոսել հնարավոր չի։ Ինչ լեզվով այս պայմանագիրը, որ պիտի իրենք կատարեն, հա։ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, դրանք հնարավոր չկատարեն։ Ընդհակառակ արդեն ատամները արունոտվել է, նրանք գիտեն, որ որտեղ որ առաջ են կանգնում, դիրք են վերցնում, այս դիրքը ոչ թե վերցնում են, այլ տենց գալիս հասնում են այդտեղ, հետ գնալ չունեն արդեն։ Նախ ռուս խաղապահը պիտի ինքը իրեն դիրքի մեջ լինի։ Եթե կա պայմանավորություն, որ պիտի մեր անդորը պահի, պիտի մեր այս պայմանավորությունը, այո, որտեղ որ կռիվը եղել է, կանգնեն պիտի այդպես լինի, բայց դրանից հետո տեսնում ենք, որ խծաբերտ հանձնվեց, տեսնում ենք, որ քարագլուխ, տեսնում ենք, որ եկան եղծահողի վրա որտե գալիս են կան թիզարտիզ գալիս են հետո էլ հաստա որ ճանապարհը այդպես արնել օրինակ ասում են 26 ճոճանապար են սարքում, ասում սա մի օր գալու են իրենք այդ հենց այդ հիմա որ դամոժնա են դրել։ Մի օր գալու են այդ տեփակը։ Եթե Բերթաձորի այդ 4 գյուղը ազատ է եղել, կարողանում են գնային Հայաստան գա, այսօր արդեն դա էլ է շրջափակման մեջ ու կրկնակի, որտեղ երկու կողմից։ Ոչ կարողանում են Ստեփանակերտ հասնել, ոչ էլ կարողանում հա։ են գնալ Հայաստան։ Սրանց այդ հնարավոր չի ինչ որ բան պայմանավորվել։ Հիմա ինչ անենք նախ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի այնտեղից սկսվի։ Այնտեղ պիտի հեղաշրջման նման բան կատարվի, գուցե գլուխները աշխատացնեն, տարածել են, որ եթե Ղարաբաղը չլինի, Արցախը չլինի, մեր երեխաները չգնան այնտեղ ծառայեն, մեր համար ավելի լավ կլինի։ Բայց Արցախը դարպասն է եղել։ Տեսեք, հիմա զոհերը որտեղ են տալիս։ Այն ժամանակ ով էր տեսել, որ Սյունիքում զոհ կլինի, որտեղ յուղում կարող է զոհ լինի չկա, չէ՞։ Եթե 1000-ից մի հատ դեր չպետք է լիներ։ Մեր դիրքերում եղել են, բայց հիմա տեսեք 4, 4, 5 200 Այսօր Արցախը կտա, վաղը Սյունիքը կտա։ Ալիևը ինքը մտադրված է, որ Երևանն էլ է եղել մերը։ Պատմությունը հենց գլխի վայր է։ Գլխի վայր շրջած, այնպեսի բաներ են ասում, դու էլ ես զարմանում, ասում ես, «Էս ի՞նչ է»։ Հայաստանի վարչապետի Բերանով Էրվազլի, չգիտեմ, իր թուրքական անուններ ատած թուրքերեն մեր հայկականը Երևանը Երևան են ասում։ Դե մերն էլ որ հայկական անունները փոխի ադրբեջանականով ասել, բայց լի չգիտեմ ինչ, ես մեկ եմ մեկ, իհարկե իրենք էլ ասում են, տեսեք, ազգային ժողովին 70 падգամավորները ճիշտ է կարող 70-ը չէ մի քիչ կարող բան լինի բայց կառավարությունը ադրբեջանական քարոզներին կատարում ինչ ա եղել ասма մենք Թուրքիա դեր կապրենք պաշտպանում երևի սպասում եմ միջև Թուրքը հասնի իրենց դրան շեմը այն ժամանակ պարս կլինի կապրեն Թուրքիա հետ թե չէ իրենց դրան շեմը իրենք հնարավորություն են ունենալու դուրս գալու վայն աղքատ ժողովրդին հասարակ ժողովրդին այդքան պատիվ չունեցող ժողովուրդ ենք, որ պիտի թույլ տանք մի նոր սարդարապատ որ ճշնամին հասնի Երևանի մատույցներ։ Անհերատեսները Արցախը նետում են ճշնամու բերանը, բայց գոնե կկարողանան փրկել Հայաստանը, եթե փրկվի Արցախը, կփրկվի եւ Հայաստանը։ Չփրկվի վաղ ուշ Հայաստանն էլ կկործանվի։ Հայ ազգը պիտի ոտքի կանգնի։ Նա ով զգումավորիր են երակներով հայի արյունա գնում, պիտի ոտքի կանգնի Եթե այսօր Արցախը չեմ էլ ուզում այդ ասեմ Արցախը չլինի։ Ընդհակառակը ես մտածում եմ, որ Արցախից պիտի սկսի նորից փրկություն։ Ինչ է, էլի, որ մենք 94 թվականին զինադադար եղել է, այսպես կանգնել ենք արդեն։ Մենք չենք մտածել, որ ավելի, ավելի, ավելի ինչ որ մի բան, բայց Թուրքը հիմա անկախ նրանից, որ զինադադար ինքը իրեն քայլերը անում է։ Տեսակ եկավ հասած գյուղ։ Տեսնում եք եկավ հասավ քարակոլող, կամած կամած։ Եկավ հասավ այս ճանապարհը Ադրբեջանը չի հաղթանակ տարել։ Ադրբեջանը եթե մենակ ինքը լիներ, այս հաղթանակը չէր կարող։ Բայց դա սփոփանք չէ։ Եղբայրները միացած, իրենք միացած, դե դա էլ է էլի քայլ։ Իրեն հայրենասիրական քայլն է։ Ինքը մտածել է 30 տարի մտածել է ու եկել հասել իր նպատակին։ Իրենք միավորվեցին, իրենք ասել են, չէ, ասում է, մի ազգենք երկու մասի։ Երկու պետություն։ Երկու պետություն։ Մենք էլ միազգ երկու պետություն քայքայվեցինք մեր սխալ քայլերով Թուրքի ջրաղացին ջուրլոցնելով Շուշիի քաղաքապետարանը այժմ սենյակ է զբաղեցնում Էմբադա առևտրային կենտրոնում։ Քաղաքապետը երբ է առավոտը դիմավորելու Շուշիում եւ աշխատանքի գնալու Շուշիում։ Որ Շուշիում ընկել ես միշտ ձգտել եմ ոտով մանգա։ Չնայած մեքենան եղել է, Մաս միշտ ոտը ոտս որ դնում էի քարերին մեր այդ սարկազներին հպարտորն հա, էի քայլում այդտեղով ու սիրում էի որ ժողովրդի հետ շփվելով մարդկանց հետ շփվելով այսօր ճիշտ է մի քիչ ցավալիա որ արդեն որ երրորդ անգամ քաղաքապետարանի գրասենյակը տեղափոխվել է բայց հույս ունեմ ամայա թե ամեն գիշեր կամ շուշիում եմ կամ քարին տակում հայրենի գյուղում այո նշտական քայլում եմ Շուշիով, Խարինտակում, ոնց որ իրենք էլ այնտեղ են, բայց անտեսում եմ ես իրենց, թուրքերին անտեսում եմ։ Ես հույսուս չեմ կորցնում։ Կգա Աստծո մի օր, որ իրոք այդպես կլինի։ Գուցե այն ժամանակ ես քաղաքապետ չեմ լինելու, բայց որպես բնակիչ ես Շուշիում պիտի լինեմ։ Ինչ որ ասում են Շուշիում բնակարաններ են սարքում, բազմահարկ շենքեր են սարքում, ասում ոչինչ, թո սարքեն։ Մի օր մերը կլինի ուղղակի պետքա ճիշտ քաղաքականություն վարել, պետքա միասնական լինենք, պետքա մի հատ հրաշքել կատարվի, հայրենասեր վերնախավ ունենանք դա գալիս է Հայաստանից, նախ Հայաստանից, որ เป զի թեւը թիկուն կանգնի մեզ սփյուրքը, պետքա թեւը թիկուն կանգնի ու մենք ընդհանրապես չհուսահատվենք։ Հուսահատվելը դավաճանությունն է, հուսահատվելը պարտությունն է եւ ինչքան հնարավոր է պետքա այնպես անեն, որ արցախցին ավելի կապվի Արցախի հետ, մեր այս հողի հետ կապվի։ Մարդիկ կան, որ գնացել են Ռուսաստան, աշխատանքով ապահովել են ընտանիքը, երեխաները, դպրոց, բան, բայց մեկ էլ ես տեսնում գալիս են։ Ասում են, ի՞նչ է եղել։ Ամա հնարավոր չեն տեղեր կապրել, ամենից լավ տեղը էստեղ է։ Այնա կա ասում, դե մենք հարմարվել ենք, երեխաները չեն հարմարվում։ Պատկերացրեք, փոքր երեխաները չեն հարմարվում ուրիշտեղ, մեր Արցախը իրոք պետք է անենք ամեն ինչ, որ մերը մնա, ոչ թե այս մի բուր, այլ ավելի մեր նախկին տարածներով։ Աստված առաջ օգտվելով առիթից ուզում եմ երատոնի կապակցությամբ շնորհավորել բոլորին, անկախ ամեն ինչից, որ հիմա Շուշին խոնարհված է մեր ճշնամու առաջ, Շուշի համար զոհեր ենք ունեցել։ Ուզում եմ գլուխ խոնարհել ազատագրման զոհերի առաջ մի օր լուսավոր նույնիսկ մենք Շուշիում կարթնանանք, Շուշիում մեր տոները կնշենք ու դեպի լույս ապագա։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 9-ի թողարկումը հիշեցնեմ զրուցակիցս Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանն էր